En als al jullie dingen oor jou kom, die sien en die vloek wat ik jou voorgehou het, en je dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Heere jou God jou verdrijf het, en jy het tot die Heere jou God bekeer, en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jij en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele ziel, dan zal die Heere jou God jou lot verander en om oor jou ontferm, en hij zal jou weer versamel uit al die volken waarin die Heere jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooid is aan die einde van die hemel, daarvan dan sal die Heere jou God jou versamel, en daarvan dan sal hy jou gaan haal. En die Heere jou God zal jou brengen in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy zal dit in besit neem, en hij zal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer als jou vaders. En die Heere jou God zal jou hart besnij in die hart van jou nageslag, om die Heere jou God lief te heen met jou hele hart en met jou hele ziel, dat jij kan leven. En die Heere jou God zal al jullie vloeken op jou vijanden en op jou waters lewe wat jou vervolg het. Maar hy sal weer na die stem van die Heere luister en al sy geboeien doen wat ik jou vandaag beveel. En die Heere jou God zal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hand, in die vrucht van jou lichaam en in die vrucht van jou vee en in die vruchten van jou land. Want die Heere sal weer oor jou ten goede blij wees soos hy blij was oor jou vaders, Als jy na die stem van die Heere jou God luister om sy geboeien en sy inzettingen te hou wat in jullie wetboek geschreven is, als jy je tot die Heere jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele ziel. Want jullie gebod wat ik je vandaag beveel, is voor jou niet te zwaar nie en is niet ver nie. Dit is niet in die hemel nie, so dat jy moet sê, die zal voor ons naar die hemel opkom en dit voor ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Dit is ook niet hoor kan die sedert nie, zodat so je moet zeggen, wie zal voor ons na die oorkant van die sedert oorvar en dit voor ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Maar baie na bij jou is die woord, in je mond en in je hart, om dit te doen. Kijk, ik het je vandaag voorgehouden die leven in die geluk, in die dood in die ongeluk. Wat ik je vandaag beveel, is om die Heere jou God lief te hee, en sy weet te wandel en sy geboeie en sy inzettingen en sy verordeningen te houden zodat so je kan leven in vermenigvuldig en die Heere je God jou mag zien in die land waar je gaan om dit in bezit te nemen. Maar als je hart om afwendt en je niet luister nie en je jou lot verleid, zodat so je jou voor ander goede neerbuig en hulle dien, dan verkondig ik jullie vandaag dat jullie zekerlijk zal omkom, jullie zal die dag niet verleng in die land waarin jij oor die Jordaan trek om dit in bezit te gaan neem nie. Ek neem vandaag die hemel en die aarde als getuies teen jylle, die lewe en die dood die sien en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, dier die Heere jou God lief te hee, na sy stem te luister en om aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, zodat jy kan woon in die land waar die Heere aan jou vaders Abraham, Isaac en Jacob met die eed beloof het om dit aan hulle te gee.